Rīcības avots Kad mums ir cilvēciska cerība, tas, ko ceram, var īstenoties un var arī neīstenoties. Bet ja tā ir dievišķa cerība, mums būs zināma iekšēja pārliecība, ka tā piepildīsies un būs iedvesma strādāt tās labā. Dievišķa cerība ir kā sapnis, kas parādās nakts beigās – apsolot drīzu jaunas dienas sākumu. Pieņemsim, šodien es ceru, ka rīt kļūšu par ļoti patiesu meklētāju. Ja tā ir tikai vēlme, tad pienākot rītam, tā atradīs mani guļam. Bet ja tā ir dievišķa cerība, tad es būšu iedvesmots nekavējoties rīkoties. Es jutīšu, ka ar domāšanu vai gaidīšanu vien nepietiek, lai kļūtu par kaut ko. Es nonākšu rīcības laukā – Šajā gadījumā cerība būs rīcības avots. Ja kļūsim aktīvi, mūsu cerība piepildīsies un pārtaps īstenībā. Katra dievišķa cerība ir debes sirds svētpilna dāvana.